Գործադրվում են բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջխաղացման համար։ Հայրենապաշտական դաստիարակություն նշանաբանով միջոցառում Բերձորի պետական մանկապարտեզում։ Թաղավարտ համայնքում գործում է գյուղնախարարության կողմից կյանքի կոչված նոր ծրագիրը։ Ադրբեջանցիներին ворթովեցրել է Արցախի անունակրող ապրանքների վաճառքը ռուսաստանյան շուկայում։ Ստեփանակերտում դիմավորել են արցախցի չեմպիոն Արմեն Հայրապետյանին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հայաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների հետ շարունակել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծմանը Վեննայի Սանկտ Պետերբուրգի Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչմանն ուղղված ջանքերը։ Այս մասին նշվում է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարության 2017 թվականի հաշվետվության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման 3 սկզբունքները տեղ են գտել նաև Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված երկու բանաձևերում եւ վերահաստատվել են դեկտեմբերին Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի կողմից ընդունած եզրափակիչ հայտարարության եւ առաջարկությունների մեջ։ Երևանի տարածքային պատկանելության մասին Ալիևի շարունակական հայտարարությունների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարը նշել է, որ Լավագույնը կլիներ Ադրբեջանի նախագահին Երևանի 2800-ամյակի տոնակատարությանը հրավիրելը։ Թող տեղում համոզվի, նշել է նախարարը հիշեցնելով, որ ընթացիկ տարում Հայաստանը կնշի առաջին հանրապետության 100-ամյակը եւ մայիսյան հաղթանակները։ Նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի ներկայիս նախագահի հայրը Հեյդար Ալիևը ժամանակին այցելել է Սարդարապետի հուշահամալիր։ Գուցե մի անգամ Ադրբեջանի ներկայիս նախագահն էլ այցելի ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազատագրված հողերը ուղակի տարածք չեն, որ մենք հանձնենք, դա մեր հայրենիքն է եւ հայրենիքը չի հանձնվում։ Այս մասին ասել է ԼՂ ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին հրամանատար Պայեստի գնդապետ Արկադի Կարապետյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման սկզբունքներից մեկի, այսպես ասած, տարածքների վերադարձի մասին խոսակցություններին։ Ով է ինձանից հարցրել, ես պատրաստ եմ իմ հայրենիքը հանձնել թե ոչ։ Ոչ ես եմ պատրաստ, ոչ իմ ընկերները։ Մենք հող չենք գրավել, մենք ազատագրել ենք մեր հայրենիքը, ընդգծել է հրամանատարը։ Հայրենապաշտական դաստիարակություն նշանաբանով միջոցառում Բերձորի պետական մանկապարտեզում հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հայոց բանակի օրվա արդիք Բերձորի պետական մանկապարտեզում կայացավ հայրենապաշտական դաստիարակություն։ Ահա մեր պետության խարիստը նշանաբանող յուրատու կառույցյան դաս, միջին եւ ավակ խմբի ծաների մասնակցությամբ։ Երեխաները հենց դաստիարակների եւ տնօրեն Նինա Բաբայանի ուղեկցությամբ այցելեցին շրջանային զինկոմիսարիատ եւ ներկայացան որպես ստորակոչիկներ։ Այստեղ նրանք իմացան այնուհետև ինչպես է կայանում զորակոչի գործընթացը։ Արդեն որպես զորակոչի ցուցեցին բժշկական անհրաժեշտություն, ստացան զինվորական համազգեստ եւ ցուցեց պատը տարվեցին զինկոմիսարիատի միջոց։ Սրճանային զինկո մայոր Ստեփան Օհանջանյանը տեղեկացրեց զորակոչի հետագա ընթացքը, որ զորակոչները պետք է մեկնեն կենտրոնական ավազակայան եւ իշխանության կառույց, ով որ զորամասն է ծառայելու։ Գինկոմիսարիատում ծանոթանալով գործընթացին փոփիկները լուսանկարվեցին գինկոմիսարիատի աշխատակիցների հետ եւ ըստ ավանդույթի այցելեցին Բերձորի Սուրբ Անպաստման եկեղեցի։ Հոմեր բառեցին, հաղորդեցին հայ զինվորի անվտանգության ու երկրի խաղաղության համար։ Մանկապարտեզի աշխատակիցներն ու ցաները նաև նվերներ էին պատրաստել առաջնակցություն ծառայող զինվորների համար։ Օկտիկները երկրի անդորն ապահովող ավակ եղբայրներին ուղարկեցին նաև իրենց զարած հարկերները։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտունու շրջանի թաղավարտ համայնքում գործում է գյուղնախարարության կողմից կյանքի կոչված նոր ծրագիրը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ դա Ծրագիրը գործնական փորձարկում է անցնում Արտունու շրջանի Թաղավարտ եւ Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքներում։ Թաղավարտի համայնքի ղեկավար Լևոն Ալավերդյանի հետ ունեցած մեծ զրույցում տեղեկացանք, որ ծրագրի հիմնական նպատակն անասնապահության եւ երկրագործության համաչափ զարգացումն է։ Արդյունքում կհասնեն նրան, որ կառավարվող արոտները կլինեն բերքատու, կանոնակարգված անասնապահության շնորհիվ կապահովեն բարձրացման թերապևտություն եւ լարչի հասցվի փողագործությանը։ Նշվեց, որ երկու ամիս է ինչ Թաղավարտում ողնարկել է ծրագիրը եւ համայնքում 70%-ով ծրագիր միատեսական է։ Այն կծառայի նպատակին։ Ծրագրի իրականացման գործում ամենօրյա աշխատանքի կարևոր մաս է կազմում այն, որ ուշադրության կենտրոնում է պահվում արգելված տարածքում անասունների չհայտնելու երևույթը։ Գյուղնախարարությունը երկրորդ երամտյակից հետո աջակցելու է ջրակտուտացման, արոտների ջրարտիացման, ինչպես նաև դեպի արոտներ տանող ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպմանը։ Թե ինչու է փորձարկումը սկսվել հենց Թաղավարտից, Լևոն Ալավերյանը պատասխանել, որ համայնքի բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են եւ լրիվությամբ համապատասխանում են ծրագրի պահանջներին։ Համակի ղեկավարի հավաստմամբ վերբաղ է ծրագրի գնահատականը տա։ Նրա արդյունավետությունը բաց կդառնա ավելի քան 1 տարուց։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հետևելով նորաձևության ժամանակակից միտումներին Ղարաբաղ կարպետ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հանդես է եկել նոր արտադրատեսակների տեսականիով։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Հակոստի մեջ ազգային տարերի օգտագործումը հետսհետե ավելի պահանջված է դառնում։ Նորաձևության աշխարհի այս միտումը ստեղծագործելու նոր առիթ հանդիսացավ Ղարաբաղ կարպետի թիմի համար, պատմում է ընկերության տնօրեն Սևակ Խաչատրյանը։ Որոշեցինք ստեղծել նախ եւ առաջ շարֆեր, որոնք շատ պահանջված են հատկապես աղջիկների ու կանանց կողմից, եւ մենք ունասերել ենք շուկայի մարկա այս արտադրանքը, որը հիմնականում ներկրվում է տարբեր երկրներից։ Եթե դուք որպես տեղական արտադրող ընտրակ եք առաջարկում մեր տեղացիներին, ապա գինը այդ շարքերի հուշանվերային կարգի է։ Մրցունակ կլինի թե չի։ Իրականում այն աշխատանքը եւ այն որակը, որ որ ստացել ենք, կարծում եմ համապատասխանում է գնին եւ այսպես հորինված եւ պարզապես նշանակված գինչի այդ ապանքի վրա, դա կարծում եմ գին որակ արդարացի հարաբերակցություն է աշխատում։ Իսկ նոր արտադրատեսակները արդյոք նոր աշխատատեղեր են ստեղծել։ Իհարկե, բայց շատ քիչ, ասինքն ընդամենը 3-4 հավելյալ աշխատատեղ եւ 3-4 հոգի, ովքեր որ աշխատում են դրանք նկարիչներ դիզայներներն են, դիզայներներն են, այն մարդիկ, ովքեր որ հավելյալ աշխատանքներ են տանում, մշակում են, ցույց ավելի մանր աշխատանքներ են տանում, որպեսզի վերջնական արտադրանքը լինի, բայց ասել, որ այս արտադրանքը նպաստելու է այսպես լուրջ աշխատատեղերի հիմնելու, ինչպես եղավ օրինակ մեր երկրում Ղարաբաղ կարպետ ընկերության ծնունդը չէ։ Վզնոցներից բացի Ղարաբաղ կարպետը ներկայացրել է նաև սփռոցների տեսականի։ Սպարման շուկան դեռևս Ստեփանակերտն է ու Երևանը, բայց Սևա Խաչատրյանի խոսքով արտադրանքների գովազդման առաջին իսկ օրից աշխարհի տարբեր երկրներից արձագանքներ ու պատվերներ են ստացել։ Առաջիկայում նախատեսվում է դրանք ներկայացնել Մոսկվայի այն խանութում, որտեղ վաճառվում են նաև ընկերության գորգերը։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա ծրագրերին, ապա Ղարաբաղ կարպետը աշխատում է արտադրանքի տեսականու օնլայնման ուղղությամբ։ Տնորենի խոսքով մինչ ամառ շուկայում կհայտնվեն բազմոցների ու մահճակալների ծածկոցներ, բարձիկներ ու վարագույրներ։ Յուլիա Վանյան այսօր Ճանապարհային երթևեկության նոր կանոնների համաձայն վարորդները պետք է պարտադիր ամրակապեն ամրագոտին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Ամրագոտին ամրակապելու մասին օրենքն Արցախում ընդունվել է 2007 թվականին, սակայն միջև վերջերս այն կիրարկման մեջ չէր դրվել։ Վերջին օրերին ճանապարհային ոստիկանությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ իրազեկելու մեքենավարող քաղաքացիներին, որ ամրագոտու ամրակապումը պարտադիր է, իսկ արքազանց վարորդները կտուգանվեն։ Ինչու ավելի քան 10 տարի առաջ ընդունված օրենքը հենց հիմա կիրարկման մեջ դրվեց։ Ինչ է ցույց տալիս վիճակագրությունը, արդյոք Ստեփանակերտի փողոցներում այդքան շատ են տրանսպորտային պատահարները, որ անհրաժեշտություն հնարավորություն է առաջացել ապահովության երաշխիքներ գործի դնել։ Այս եւ այլ հարցերով դիմեցի ճանապարհային ոստիկանության պետ Իգոր Օհանյանին։ Նորմը կիրառման մեջ չէր դրվում այն պայմանով, քանի որ հանրապետությունը չհագործում էր հիմնականում խորհրդային նմուշի տրանսպորտային միջոցներ, որոնցից ակնհայտորեն բացակայում էր անվտանգության գոտիները։ Ժամանակի ընթացքում վիճակագրությունը փոխվեց, նաև ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների կողմից աշխատանքներ տարվեց առանց համրագոտի մեքենաների արկայությունը բացառելու։ Ուսումնասիրելով նաև միջազգային փորձը ճանապարհային ոստիկանությունը եկել է այն եզրակացության, որ ժամանակն է ամրագոտիների ամրակայման մասին օրենքը կիրարկման մեջ դնել անվտանգության գոտիների կարգման պայմաններում բավականին մեծ հնարավորություններ է ստեղծում հատկապես խուսափել ծանր հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից Համենայն դեպս 2017 թվականի ճանապարհային սպորտային պատահարների վիճակագրությունից ելնելով, որի պարագայում արկա է 16 մարդկային զոհ, միանշանակ ոչ ուղևորը, ոչ վարորդը ամրագոտիներ չեն գրել, արկա է իրավախախտումը, արկա է կոնկրետ կանոն, որը պետք է պահպանվի։ Եվ որևէ արագության սահմանափակման հետ օրենսդրությունը որևէ նոր չի գործում, միանշանակ գոյություն չունի։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ մայրաքաղաքում ոչ բոլոր փողոցներում է արագությունը սահմանափակված մինչև 40 կմ/ժ արագությամբ, եւ բացի այդ էլ միթե ճանապարհային սպորտային պատահարի իրադրությունը կանխատեսված է եւ որևէ մեկը կարող է հետևանքները պատկերացնել տեղանօտանգության գոտիների չկրման պարագայում, ինչպիսի մարմնական հետևանքներով կարող է ավարտվել ճանապարհային սպորտային պատահարը։ Ինչ մնում է վարորդների իրազեկվածությանն, ապա Իգոր Օհանյանը նշում է, որ ճանապարհային հանրային ոստիկանությունը վարորդներին զգուշացնելու համար բազմից հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ դուգանքից խուսափելը անհնար է լինելու չտեղեկացված լինելու պատճառաբանությամբ։ Նշենք նաեւ որ ամրագոտի չամրակապելու համար նախատեսված դուգանքի չափը 5000 դրամ է։ Ավելացնենք նաեւ որ ամրագոտի ամրակապելը պարտադիր է մեքենայի սրահում գտնվող բոլոր ուղևորների համար։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական մամուլին եւ Մոսկվայի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին կրկին անհանգստացրել է Արցախի անունը կրող ապրանքի վաճառքը ռուսաստանյան շուկայում։ Այս անգամ ադրբեջանցիները Մոսկվայի արևտիրի կենտրոններից մեկում նկատել են Արցախ անունը կրող ալկոհոլային խմիչք։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մի խումբ ադրբեջանցիներ սկանդալ էին սարքել Մոսկվայի սուպերմարկետներից մեկում, պահանջելով վաճառվող ապրանքների շարքից վերացնել Արցախում արտադրված թթի դոշաբը։ Ֆրանսիայի հակական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընտրիկին ակնկալվում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ելույթը։ Շատ կարևոր ձեռքբերում է, որ հերթական անգամ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընտրիկին ապահովվում է մասնակցություն Ֆրանսիայի նախագահի մակարդակով։ Միջոցառմանը մենք ներկայացնելու ենք հայկական հարցերը, սպասում ենք Ֆրանսիայի նախագահի հստակեցումները հայկական հարցերի հետ կապված ասել է Ֆրանսիայի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Հարութ Մարտիրոսյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որի համաձայն պետական պարգևներ են շնորվել այն օտարերկրյա քաղաքացիներին, ովքեր ներդրում են ունեցել Ռուսաստանի հետ բարեկամության եւ համագործակցության գործում։ Պուշկինի մեդալով պարգևատրվել է Երևանի հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ Լիլիթ Մելիքսեթյանը։ Նշվում է, որ հայ դասախոսը պարգևատրվել է Պուշկինի մեդալով մշակույթի և արվեստի, հումանիտար գիտությունների և գրականության ոլորտներում ունեցած ներդրման համար։ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող քրդական ազգային զինված ջոկատների զինյալները կրկին հրթիռակոծել են թուրքական սահմանամերձ Քիլիս նահանգը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Քիլիսի վրա արձակված երկու հրթիռի պատճառով մահացել էր երկու մարդ, ծանր վնասվածքներ էին ստացել 13-ը։ Հրթիռը ընկել էր տեղի մսկիթներից մեկի վրա։ Թուրքիայի Քարաման նահանգում գտնվող Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցու առաստաղի որմնանկարները տեղացի եւ օտարերկրացի զբոսաշրջիկների շրջանում մեծ հետաքրքրության են արժանանում։ Քաղաքի հնագույն Թափուճակ թաղամասում գտնվող եկեղեցին բյուզանդական ժամանակաշրջանից մնացած բազիլիկ եկեղեցու օրինակ է համարվում։ Եկեղեցին 2007 թվականին անցել է Թուրքիայի մշակույթի եւ туриզմի նախարարության պահպանության տակ եւ վերականգնվել։ Ամեն տարի հազարավոր մարդիկ գալիս են այս որմնանկարները տեսնելու։ Նման որմնանկարներ ամբողջ քարամանում միայն այս եկեղեցում կան, ինչն էլ ավելացնում է եկեղեցու կարևորությունը, ասել է նահանգի մշակույթի եւ զբոսաշրջության վարչության պետ Աբդուլլահ Քլչը։ Եվրատեսիլ 2018 համաեվրոպական երկի մրցույթի YouTube-յան ալիքում կայացած վիճակահանության արդյունքում հայտնի են դարձել մասնակից երկրները, որ կիսաեզրափակում են հանդես գալու։ Ըստ այդմ առաջին կիսաեզրափակում է հանդես գալու Հայաստանը։ Նշենք, որ առաջին կիսաեզրափակում ելույթ կունենա 19 երկրի մասնակից, երկրորդում 18։ Յուրաքանչյուր կիսաեզրափակչից եզրափակիչ կանցնի 10-ական մասնակից։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ Արցախի մի շարք զորամասերում տեղի են ունեցել միջոցառումներ նվիրված Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանը ասել է, որ միջոցառմանը մասնակցել են շարժման հադրուցի առաջամարտիկներ, վետերաններ, դպրոցականներ, դիզակ համույթը։ Արցախյան շարժման ակտիվիստները հանդիպումներ ունենալով զինվորների եւ սպայական ազնագազմի հետ հանդես են եկել դասախոսություններով, ականատեսի վկայությամբ ներկայացնելով շարժման դերթապաճառները, ընթացքը եւ նշանակությունը։ Դպրոցականներն էլ հանդես են եկել հրինասիրական բանաստեղծություններով ազգագրական երկու պարով։ Հանդիպման վերջում աշակերտները զինվորներին են հանձնել իրենց իսկ ձեռքով պատրաստած ծանրոցներ։ Ավելացրել է Երազիկ Հայրյանը։ Մարզասերների համար Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի հուշարձանի մոտ 3 տեղի է ունեցել Վրաստանի Ռուստավ քաղաքում կայացած խառը մենամարտերի աշխարհի առաջնությունում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած Արցախի Arm Fighting Ֆեդերացիայի մարզիկ Արմեն Հայրապետյանի դիմավորման արարողությունը։ Աշխարհի չեմպիոնին ծափահարություններով դիմավորել են ընկերներն ու երկրպագունները։ Սպորտի աշխարհում երբեք չպետք է եղածով բավարարվել միշտ պետք է առաջ ընթանալ եւ նոր հաղթանակներ ձեռք բերել, ինչն էլ ապագայում անելու եմ ես։ Միշտ էլ հաճելի է, երբ հաղթանակ ես գրանցում բարձր պահելով քո երկրի անունն ու պատիվը, նշել է Մարզիկը։ Երևանի Արցախ ֆուտբոլային ակումբը նոր գլխավոր մարզիչ ունի։ Պաշտոնը ստանձնել է Արմեն Սանամյանը։ Նա գլխավորել է Լիբանանի Նժմեհ ակումբը, եղել է Ալաշկերտի, Հայաստանի միջև 17 եւ 19 տարեկանների ֆուտբոլի հավաքականների գլխավոր մարզիչը, նաեւ հանդիսացել է Գանձասար Կապանի, Ուլիսի եւ Իմպուլսի մարչական շտաբների անդամ։ Լևոն Արոնյանը հաղթել է Ջիբրալտար Masters միջազգային մրցաշարի նաև 7-րդ տուրում։ Հայ գրոսմայստերը սպիտակներով ուժեղ էր անգլացի Նիգել Շորթից։ Մրցակիցը իր պարտությունը ընդունել է 49-րդ քայլում։ Արոնյանը վաստակել է 5.5 միավոր եւ մոտեցել առաջատարներին։ Թորկմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան թաքություն։